Bona vesprà. Ara anem a començar. Primer punt de l'ordre dia, de l'ordre del dia, eh, aprovar els actes del 23 de març del 2016, 5, del 5, 5 de maig del 2016, 30 de maig del 2016 i 13 de juny del 2016. Tots us heu vist els actes? Vale, pues, teniu alguna que preguntar? Alguna... Jo ho veig. Vale, pues, passem a votar. Vots a favor? Segon punt, donar compte de les decrets d'alcaldia, comunicacions i disposicions oficials. Eh, eh algo que preguntar? Una... Bueno, això és el del... No sé si era l'apartat que vaig voler dir les obres que fet. Eh? Hi ha una obra ahí de 3.000 euros d'una empresa d'esport, no, no sé qui és, i jo dic, per què no fa mateixa que cregues que hi ha algo de, de l'altre? Doncs això és la tuberia de... de la Crec que va dir ell que era de la muntana, no sé... De... La, tuberia, de la, la tuberia principal de la doncs, Això va ser per, per urgència. O sigui, la realitat... Perquè si hi ha gent així del poble que ja, tan barat, ja, ja. per què donar-li 3.000 euros perquè els companys... Ja. Jo, és la meva opinió, és l'únic que... Ah. Que ha vist així. Sí, però això va ser això, el va el es va tenir d'urgència i va, es va fer en seguida. De todas maneras, eso también es una cosa que con este Rabia no de la mata de votación. Es una duda de votación. ¿Qué es que vende el mundo? La necesidad de votación, si se puede respaldar. No, no, no. Está claro, eso va a ser carácter de urgencia el partido de diferencia. Pues sí. Si que No, pues, hay ah. eh, Claro. direccions del municipi. Això ho expliques tu, Sergio? Sí. Eh, <clears throat> nosaltres el, <clears throat> la idea que teníem de, de, de fer una sèrie de convenis en les associacions del poble i que anaven també un poc vinculats a les, a les activitats que feien, que era una, una quantitat fixa que fora per a, per a les associacions totes per igual, aquesta quantitat l'hem fixat, fixat, que crec que era la que ja existia, que era 375 euros, això són 375 euros que estan assignats per a totes les associacions del poble. Independentment per ahir, n'hi ha algunes que estan distingides i que cobren altres quantitats, com vindrien a ser la banda, la rondalla i les danses i el club de pilota. Estes associacions que consideren que realitzen activitats i tenen altres, altres, altres gastos com seria l'escola de pilota, l'escola de música, en fi. El, en, el que més variarà en guany, sobretot en esta, en esta relació de convenis, és la quantitat que tenen assignades pilota i rondalla que nosaltres també consideràvem que estaven prou injustament tractades respecte a la resta. Per tant, la banda de música no munta en percentatge tant com munta la com la pilota o la rondalla, però considerem que la banda, dins de que sempre seria desitjable que les quantitats foren majors, ja tenia una quantitat prou alta en comparació amb la resta. Per tant, les quantitats seria la banda de, de música, que és, no, no la portem avui perquè avui duem a plenari la, la, la, la proposta per a, per, a, per a redactar els convenis amb la pilota, la rondalla i les danses, les dames de casa i sedans. Les quantitats són de 1.500 euros per al club de pilota, 1.400 euros per a la rondalla i les danses, 375 per a la resta d'associacions i la banda, de, la banda de música que serien 3.500 euros. Però la banda de música avui no ve. Entonces, de les que duem avui a, a plenari, que són la, la el club de pilota, però amb noia danses, a més de casa i sedans, les que són així diferents, que tenen més quantitat, són pilota i rondalla, i la pilota serien 1.500 euros que estarien desglossats en la quantitat fixa de 375 euros que cobren totes les associacions i després havia quatre actes que tindrien que realitzar, que són partida de, de la, una partida en la fira de, de, de mostres, la partida de presentació per a la lliga, la setmana, una partida també durant la setmana cultural i la partida que realitza el club de pilota en, la, en les festes de Santa Bàrbara, que en este, en, este, en este cas també seria una ajuda per a la comissió de festes de Santa Bàrbara perquè no tindrien que fer el, el, des, el gasto d'aquest tipus de, de, de, de la, del club de pilota. En el cas de la rondalla i les danses, bé, les quantitats serien 375 del fijo, 275 per cada una de les partides i 300 per la de Santa Bàrbara al final tenien que fer la divisió, si la quantitat que volíem assignar eren 1.500 euros, de 3 és 3.375 euros fixes per a totes les associacions, quedaria una quantitat de 1.125 euros que no dona una divisió exacta entre 4 i les quantitats les van posar 275 per cada una de les tres primeres i 300 en la de Santa Bàrbara per acabar de tancar l'any redondejant al 1.500. En el cas de la rondalla i les danses, 1.500 en la pilota. I en el cas de la rondalla i les danses, que són 1.400, està el fixe de 375 euros i després les activitats fins a arribar als 1.025 seria la, el concert de primavera, eh, l'actuació la, que realitzen per a, en, les, en les festes de Sant Anna per a l'Associació des, Ames, des Ames de Casa i eh, les danses de Santa Bàrbara i l'activitat la, i de la Setmana Cultural. Al final, lo que, lo que, lo que la, la, la, la finalitat d'això és, la veritat és que no són activitats noves. En el cas de la pilota, igual sí que hi ha alguna activitat, com podia ser la partida de la Setmana Cultural, que no realitzava i que ara va fer-se, però en el cas del, de la rondalla, el concert de primavera, l'activitat de les danses de Santa Anna, les danses de Santa Bàrbara, el concert de la Setmana Cultural, en la banda de música, les diferents eh, passacarrers, professors i totes les activitats que fa, són activitats que ja estan realitzant-se i que al final consideren que aquesta forma de, de, de assignar les quantitats i de justificar les, les subvencions també és més senzilla per a les mateixes associacions que no tenen que justificar 1.500 o 1.400 o 3.500 euros en factures de, de gastos, de, de, de consumibles o de coses que han comprat o que han adquirit, sinó simplement per el fet de, fer, de, de realitzar aquestes activitats. Assignar alguna activitat, com pot ser de la rondalla, el concert d'intercanvi de federació, que com és una activitat que s'ha subvencionat, passa com en el concert de la banda de la Setmana Cultural. Per què mai ha estat el concert de la banda de la Setmana Cultural dins de les activitats subvencionades o financiades en el conveni en l'Ajuntament? Perquè aquesta activitat ja ve subvencionada per, el concert, per la partida de música als pobles de Diputació. Per tant, resumint, les quatre associacions que portem avui a, per aprovar la redacció dels convenis són el Club de Pilota de Sella, l'Associació Rondalla de Sella, Associació d'Ames de Casa i l'Associació de l'Endeví de Sella, que és la que és popularment coneguda com Serans. Quantitats, 375 per a Ames de Casa i l'Endeví de Sella, 1.400 per a la Rondalla de Sella i 1.500 per al Club de Pilota. Eh? No, no recordo, és que tampoc recordo. La rondalla de Sella de Club de Pilota estaven en 700 o 750 euros, s'han duplicat, és, és l'increment més gran que han tingut, eh, han sigut aquestes dos, aquestes dos associacions. Per això que dic, perquè l'altra, que ja té una partida gran, que és la banda de música, ja tenia una quantitat prou alta com per a que en esta primera any d'actuació per en, este, en el tema de les, de les subvencions de les associacions quedara més bé, primera hem volgut igualar i que estigueren totes millors subvencionades antes de anar progresivamente muntant les Algo que dir? Tot que sigui aquí bé pel poble. Doncs anem a votar. Vots a favor? Thank you. Proposta de modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'import de béns immobles de la naturalesa humana. Va, eh, doncs, ah, són Bueno, com vulguis. Comentar simplement que bueno, eh, mitjançant de, eh, un real decret legislatiu eh, les eh, bandes de música declarades des de l'any passat, exemple, o des de 2014, com a bé d'interès cultural i tenen dret a dir-se a, a, bueno, a la sol·licitud de eh, d'integració, de, de modificació de l'IC. No? Aleshores, eh, es va posar la, la reunió musical eh, en contacte amb l'Ajuntament per a tractar d'arribar a una part amb nosaltres i que foren sedentaris del pagament de, de l'IBI. I, bueno, doncs, el que volem és donar eh, tramitació d'aquest qüestionari per a que la, banda no tinga que pagar l'IBI, que és una quantitat prou elevada, i així d'aquesta forma indirecta també ajudar-la econòmicament. I simplement a la informació al ple de, de, de Quin, quin percentatge és la reducció? Un 95%. 95% juntament amb les ajudes que ha comentat Sergio, que estan més o menys eh, al voltant del 60% d'increment d'ajudes econòmiques, estan aquestes ajudes indirectes, l'ajuda a l'escola de música, en eh, la extensió de l'IBI, bueno, tot això, doncs, les associacions es poden veure beneficiades. Més? Vale, doncs... Propostes, sí. Doncs passem a, a votar la proposta. Vots a favor? S'aprova per mi. Vale. Punt 5 és l'informe de subdelegació del govern sobre la tesoreria. si lo quieres, mejor, resulta que eh, hasta hace poco había eh, el que hacía la función de tesorero, normalmente siempre era el era un concejal del ayuntamiento. A partir del Real Decreto Ley 10 barra 2015, esa función eh, en los pueblos pequeños, en los pueblos menores de 5.000 habitantes, la función de tesorero ya no suele recaer en ningún concejal, tiene que recaer bien en una diputada nacional, secretario interventor o, funcionario del ayuntamiento. Aquí transitoriamente no tenemos secretario, por lo tanto la función de secretario interventor, ahora está haciendo yo, hasta que venga el nuevo secretario, tendría que realizar también la función transitoriamente de tesorero. Y esto es lo que nos está diciendo realmente la delegación de gobierno. Que él como concejal o concejal para los pueblos pequeños los de no ponen hacer. Tienen que hacer habilitados nacionales o funcionarios de los ayuntamientos. Y lo que se tiene que hacer es, si estáis de acuerdo, pues hacer el cambio correspondiente y comunicarlo a la Secretaría de gobierno. Bueno, pues, hemos votado el cambio. ¿Votro favor? Será el, el, el, el, Sí. no tenía más opción. Si que no tenía más opción. Es la opción que si, quisiera hacerlo alguien de la Diputación, ya le un borro de decir que vengo una vez al mes, o pues a lo mejor necesitamos algo urgente, no puede venir y estamos hasta que venga algo ya definitivo. Un SIS, despachos extraordinarios. Teniu alguna que vulgueu dir? No, eh, únicament eh, dir que comença l'estiu a Sella i comença, eh, com diguem, l'estiu cultural. Demà hem, hem intentat fer com una, replegar una agenda de, de diferents actes que hi haurà al llarg de, de l'estiu a Sella i demà començarem amb una xerrada, amb una presentació d'un llibre d'un jove medieval també a la de Vesprada que, que esteu tots convidats. A part, eh, aquest cap de setmana tenim el dissabte tenim lo de la cruenda de l'escola de pilota, per la, per la vespre del 8 tenim la, la cruenda de, de dans, el que seria com l'escola de dansa, que ja s'hi assella, més un, una actuació d'un grup de, de, de jazz. I a part tenim el diumenge la carrera, que eh, la idea de fer aquest tipus d'activitats és per a que vingui gent al poble, per a que hi hagi moviment i i els comerços i bars ho, ho, ho, ho tinguem eh, gent per ahir. Que segurament hi haurà alguns, alguns carrers que, que, que tallarem o direm que lleven els cotxes per a aquests corredors. No, no si tenen que fer expedient no es troben en un cotxe ni, ni res. Eh, començarem sobre les... les bueno, nosaltres farem sobre les 8 de la plaça, començarem sobre les 9 i mitja i en teoria a les 11 i mitja 11 i mitja, 12 s'haurà acabat. Després, a la setmana següent ja doncs, eh, està el dia 9, que està el sopar d'estiu, i el dia 10 hi ha un, un concert de la banda de Mochamel, i després, al cap de setmana següent, tenim, eh, tenim el que és l'agermanament en, en Baó, en el que hi haurà diferents, diferents, diferents activitats, diferents associacions del poble. Després ja continuarem en eh, no sé si es farà a Santa Anna, i, i després tenim la banyà, i després ja el que és la setmana cultural. Eh, el dia 10 tenim, també tenim la final de la pilota, on amb un equip de, de Sella que guany, pues, eh, tot el que ha passat, pues, demana que tot el, el recolza més possible del poble que puguen anar allà per Sens, serà de matí, el diumenge 10 de matí, i només pues, això, agrair de tota manera a tot el poble. El dia 6 d'agost serà el sopar Santa Bàrbara en l'ermita, també recordar-ho, i que donar les gràcies a totes les associacions i col·lectius que treballen pel, pel poble, perquè els, els són els que realment són el motor de, de l'activitat cultural, esportiva i lúdica que, que hi ha sí, i això animar-lo a participar en, en tot el que es pugui fer i si teniu qualsevol idea i qualsevol cosa, pues, pues assistent per a, per a escoltar. Bé, jo de comentar dues cosetes. Eh, una, que la reunió que teníem prevista amb els pares i mares d'alumnes per referent al tema del menjador per a demà dia 1, anem a, anem a plaçar-la per al proper divendres 8 a les 6 i mitja perquè la, la xica de, del, del catering hem intentat quedar en ella diverses vegades ens ha cancel·lat la cita tres o quatre voltes i estem esperant que parlarem ja per a que es concret el tema de, de, del menjador. Eh, també esta setmana eh, van tindre ha hagut el Consell Escolar i es va abordar el tema de, de xarxa llibres per a la recollida de, de, dels llibres per part dels pares. No estava massa clara perquè hi havia, un, havia coses que els criteris per a valorar o per a de, de, decidir si els llibres al tornar-los eren vàlids o no, no s'havien especificat des de conselleria i quedaven un poc a criteri de cada escola. Clar, en cada, en cada poble, en cada escola, en el Consell Escolar n'hi ha pares, n'hi ha mares, n'hi ha eh, mestres, n'hi ha representants dels ajuntaments i que tampoc saps, val la pena que s'hagués enviat una guia dient pues mira, els ítems per a valorar un llibre són estos i no a deixar un poquet a criteri de, de cada gent. Al final, així, en el Consell Escolar que va realitzar en Orgeta es van de definir els criteris respecte al l'estat físic del llibre i que l'interior es poguera aprofitar i que no estiguera manxat per a poder llegir. I el, més, el que més dubte va dur era el tema de a l'hora de, de tornar els llibres o no tornar-los. Si no es tornaven els llibres a, a la xarxa llibres, s'excluïa aquesta persona per, al, per l'any següent per al banc de llibres. Si no dones els llibres, l'any que ve no es, don, no es donaran els llibres en préstec per a, per a utilitzar-los i el, el, el tema de què passa si no n'hi ha suficients llibres per al següent curs que arriben. També s'han creat dos, dos partides pressupostàries per, des de Conselleria, una per a, en el cas de que hi hagi alumnes que si pues, de quarta a quinta en passen 25 i només n'hi ha 20 llibres, aquests 5 llibres que falten que, que s'adquirisquen per a que tots els xiquets es tinguin. I una altra, una altra partida econòmica per al tema de si hi ha llibres que al l'entregar-se i que s'ha entregat i estan en, en un ús, diguem, regular, però després al final acaben descartant-se per a llibres que estan mal bé o deteriorats, també hi haurà extraordinàriament en guany una partida per a suplir aquest tipus de, de materials i que tots els xiquets tinguin un material en, en, en, en condicions. El, el, este tema, aquesta segona partida extraordinària és per el que L'any passat això va començar un poquet a correcuita sense tindre massa clar les coses, hi havia xiquets, alumnes que treballaven en, ja havien demanat els materials, per tant els llibres no eren llibres de text per a treballar en llibreta, sinó que eren llibres de text, quadernillos en els que treballaven dins del llibre. Ha sigut un jaleo perquè a l'hora de borrar aquests llibres i tot això, doncs hi haurà molt material que estarà que no es podrà aprofitar o per, per això aquest tipus d'ajuda. I l'altra, sí, està clar, el menjador i el tema de xarxa de llibres. Per la meva part, res més. Una, una cosa, sobre xarxa de llibres, dir que l'Ajuntament ha fet el primer favor de xarxa de llibres sense comptar amb els diners de Conselleria i de Diputació, perquè aquests diners que li van ingressar a l'Ajuntament de Relleu, a dia d'avui Relleu ni les ha tornat ni les ha pagat. els nosaltres hem fet front a aquest pago en espera de que, de que s'aclarissa. I el segon pago, en principi, no, no sabem per quan està previst, perquè això ja, ja depèn de l'escola, ja no depèn dels ajuntaments. Això no recordo. I respecte a la de antes, de les associacions, també, que no m'han dit, que avui s'han presentat unes, totes les associacions poden presentar-se fins novembre, el pla està guai. Totes poden presentar els seus inscrius se en el registre. I... Escriure en el registre no, sol, el registre d'associació. De la, de la solici, sol·licitar. Sí, però tenen que estar escrites en el registre d'associacions. Ah, però vales no inscrites. O ja, però, però si n'hi ha alguna sí, sí, sí. no escrita. Ah, val, sí, sí, d'acord, d'acord. Vale. Una altra cosa que no, que no s'ha passat Eh, hem vingut a fer una modificació de crèdit perquè hem comprat una màquina per ruixar, per poder ruixar els pins de l'ermita i tot en la cosa processionària. Entonces no havia pressupost per a comprar la màquina esa i s'ha tingut que fer una modificació de crèdit de diferents àrees. Bueno, esto vamos para contra el orden del día porque esto ha habido por urgencia, desde que ha sido Mm, nos han presentado un presupuesto posteriormente de convocar al pleno. Entonces, claro, la modificación de créditos que hay que hacer es de distinta de, gastos. Y claro, eso se tiene, como no tenemos la partida presupuestaria, la tenemos que crear, la tenemos que publicar en el boletín oficial de la provincia durante 15 días y posteriormente definitivamente para poder luego hacer, mm, poder pagar la factura correspondiente de de lo que se ha comprado, que es una, que especie de carretilla para lo que es el tema de, de ¿eh? Son de 952 euros. Entonces lo que hemos explicado en una partida presupuestaria, que la, la 33, la 380, 23, debajo, y de alta será la 170, que es el área de programa de medio ambiente, 623. Y con eso es mm, lo que pasa por urgencia, porque si no lo tengo que pasar por el próximo pleno, pues se me pasa el trabajo correspondiente de proveedores, de los 30 días. Sí, sí, son, son productes. Mm. Sí. Ah, entonces es votar, votar això d'urgència per urgencia, incloure incluirlo en el punto, en el orden del día. Vale. No. Bueno, això són uns cas que jo vaig estar mirant per a solucionar la concessionària ESA, l'únic tractament que n'hi ha és arruixar i ja està, s'ha ruixar ara a novembre, no teníem mitjos, vaig estar preguntant, s'arruixaran un producte que és totalment ecològic, no fa mal eh, ni a, tindrà que passar un gos o una persona en el mateix moment que està, no passa res, és totalment ecològic i és l'única forma de poder-nos llevar d'això. Per això s'ha comprat. Sí, un producte, un producte natural, eh? Sí. Important, dir-ho, perquè no... Mm. És no, però pas, pas en mas per CUP, el sistema reproductiu... No, no, sí, és, és, és, és pel CUP, o sigui, és per això. I s'ha de tirar eh, en un moment en què no estigui el CUP ya desarrollado. Hay que esperar els barros, perquè els ous. Vale? Tot en la inclusió. Eh? Tot en la inclusió. No tema d'incluir això, no? Sí. Vale, doncs passem a, a la votació. Sí. Vots a favor? I ara votar la modificació. o la modificación, ¿estáis de acuerdo? Sí. sí. Vale, pues había son ruegos y preguntas. Pues en el librero de Picur, que me mandó desde ahí a estar así, no tenía ninguna noticia. Van a hacer arribar así, con un bañero o algo también, como lo hemos visto. Jo, jo no sé llegir molt bé el valencià. Llegeix el tu. Que tu el valencià. Però pues, vols llegir-ho a valencià? Home, puc llegir-ho, però no, no li veig tampoc l'interès de llegir-ho públicament, Perquè és un comentari privat d'una persona en Facebook en el que dona la seva opinió sobre Espanya. I hi ha lo del poble també, no? No, No, diu que el pobre en general, en genèric, entenc jo, que no parla de ella porque está hablando de España, de la independencia de un país, Pero yo jo a la poble o al concejal de Cultura, lo que sea, yo pensé que eh, això, no sé, yo para mí como persona no, me m'afecta. Pero com ja dic, m'han vingut diverses persones, mm. el així del poble, que una persona que está cobrando, eh, que está viviendo, del, del llibre del poble eh? i que està donant classe als xiquets. Eh? Una comandilla. Tu, tu creus que al món aquest eh, li està inculcant la idea tal? Pues, escolta, jo, però jo no puc fer-li... Ni, puc, ni puc solucionar-ho. Jo com a, vostè, si, com a persona, eh, i si són damunt de, de l'associació de la música, deuen de donar els seus Ahora, no sé, también una yo pensé que la es algo, porque... pero cada yo que una cosa... Una y el comentario que pero no, pero no de que no reportable. No, ¿Eh? una opinión personal una persona que no pertenece a eh, eh, así me dicho, yo me también de votar que a la Sociedad de Música, que si lo Claro, y, el, y el, este, Damun, está, está bien barbaridad. pero que este mapa, pero que el anti dios. que yo recuerde que lo que han dicho Avui va començar la banda de música no va, però el dia que vaig a la banda de música, si se li donen 375 euros per ser associació del poble igual que totes les demés, i després se li donen una sèrie de diners fins a arribar als 3.500 o la quantitat que es decidisca, t'asseguro jo que aquests eh, diners ah, ah, no seran per un documentari, seran per una sèrie d'actes. No, jo, jo, quan dic, jo s'ha de tot el que s'hi va pel poble, però jo penso que això, com a persona, com després com a director de la banda de música, es que no ves, que el problema, ahí, es que no sé tampoco. Pues bueno, si no lo veo de pues es que no la que El pobre está de acuerdo. No, el pobre... Es que estaban de es que eso no Ah, no, pero es que yo tampoco, pero es que ah, usted, no. Pero que no El comentario es de la fortuna, totalmente. Para un punto de vista fortuna. Yo, es, que yo pienso que, no, es para una persona que está eh, parando y el pobre, directa e indirectamente. Ya, pero, hay que, pero Paco, que, no, que, la, también una persona pequeña, no, no, de lo que opiné cada uno respecto a diferentes temas. Pero ahora, de, pero un momento. Yo sí, yo para una vez no va yo a, reír del pobre, mire, y yo mi perder un pleno. Pero es que... si llegas tú tu pedal y ya te digo, no, cabrón, es que muy bueno. Y como como, no, así venimos a hablar de cosas del pobre, es disculpa, importantes, de, de ese tipo, yo no, que no es no el yo, pero que no sé, es que hay dos... pero, claro, entonces, pero. no mos trobem en camises de 11 bares ni en jaleos. Tu portes això així al plenari i ho, pre ho presentes en pregs i preguntes, per, dos, per algun motiu serà. És, perquè Però i entonces quina és la finalitat? Tu que estàs presentant per a que l'Ajuntament es pronuncia i faci una moció condenant aquest comentari o eliminant-li la partida de l'Ajuntament? Vull anar a saber, per tant, eh, això, com va dir, no, no voleu opinar, clar. Jo, la, la, la, la, la, la, la, la, la, Sí, no, però alguna opinió... És que tu vols que opini jo això? Presenta una moció per a que l'Ajuntament faci una condena a aquest comentari i jo votaré a favor o en contra o el que jo considere. I serà l'opinió oficial d'aquest Ajuntament. Si tu em demanes la meva opinió particular, és la meva opinió particular. I en així, en acabar en el pleno i fora, te la dono. Però si tu el que vols és presentar alguna a este plenari, entenc jo que seran dos coses. O una moció condenant aquest comentari perquè a tu i als veïns que han anat a queixar-te no t'apanya, que em pareix, i és totalment legítim, i tu estàs en el teu dret en acabar el plenari per la república. Tu pots presentar la moció que tu consideres necessària i es presenta i s'admet a ple i aquesta moció es presenta, tu la defens i votem a favor o en contra i entonces l'Ajuntament es pronunciarà de manera oficial. Entonces, por pues, aconsejar de cultura o, o la primera cadera y me es un comentario de mí ¿Es un de oficial? ¿Es un comentario de alguna Es que no, no por qué... una Eh? Ah, una persona. Eres director. No es el autista, eh? Sí. No, no, no, no, que, yo, yo, un poco, pero que... Jo, Paco, el que considero és, si tu ho dures i a plenari, considero jo, perquè és que... No, ho dures a plenari, però t'ho dic... Lo Tu pots una opinió, presenta una moció o a favor o qüestionant aquest comentari i tindrà la nostra opinió. Si no és eixe i tens alguna queixa per a eixe mestre o per a aquesta persona que està desenvolupant una feina en una associació, Eixa associació i la seva junta directiva són els responsables. Muy bien, però és que nosaltres ni posem ni llevem a aquestes persones en aquests llocs ni decidim, i per supost, en un comentari particular, no considere que siga el moment. Però jo la si tu vols tindre l'opinió nostra... Bueno, estàs en la teua legitimitat. No hi ha ningú problema, estàs en la teua legitimitat per a fer-ho. Que ho dugues mogut per deixar això és una altra cosa. Pero que tú estás en el teu de yo fer lo Jo el que vull que que si que entengues que si tu no la opinión de esta corporación y de cada uno de nostres concejales presenta una moción, condenando ese comentario y tindrà la nuestra opinión pero como ayuntamiento no personal y de cada uno. El ayuntamiento de Sevilla no tiene que entrar a condenar o, denunciar cada comentario que meten en Facebook, porque si no sabemos comentarios, no lo ¿Eh? a mi estar així em costa diners i temps, i ho faig ben a gust. I així no vull continuar. I mira, parlant sobre diferents activitats, l'altre dia, el 25, va haver un concert de la banda en el que els dos bars van guanyar diners. Van guanyar diners. Ara, eh, demà, demà eh, el 24 de setmana també hi haurà activitats així, així, la setmana cultural. Jo que tu, de 33 estava ocupada. Jo com a regidor de cultura, jo estic així per a treballar, per a fer coses per al poble. I estic fent bo des de que tinc 14, 16 años y a mí, si tinguera que vindre así al pleno a dir tots els comentaris que estoy aguantant, est... no, no estoy aguantant yo, està aguantant ma mare, ma mare que estoy de davant, ja li n'han dit prou, ja li n'han dit prou. Ja, sí, quan però, sí, sí, per això m'ho dic, però, però, no te voy a dar a mí, dime, sí, porque comentarios sí, meus, sí, segur que no. Sí, però vull dir-te, ah. que vull dir-te que jo si no vinc a comentar, ¿sabes? Pero en la asamblea, en la asamblea. Pero que prueba el antes de lo que culpa. Pero bueno, igual que yo no aguanté, tampoco aguanté, es que no, pues no aguanté. ¿eh? Pues si no pues Sinceramente. Pero es que ahora qué pasa, que si a mí molesta que una persona escriba en Facebook, eh, hola, buen día, venga al pleno, no A mí no molesta. Ya si te lo subo tú, eh, claro, eh, si yo también lo que A mí lo que escriba es, espérame, es libre. Claro que sí. Pero, como la persona que es está, que está cobrando el pobre de secretaria pero que Algunas personas no, sí, pero. Pero esa Pero el que tendrá que defensar Y que sea responsable De esos comentarios Es la persona. No antes de deberes, igual que ella, que eso no es problema. No antes que venga a hacer la queixa. El, que no, el, que yo no sé que tu no problema, Pero ya estoy dient que si no haces un comentario. Que tú no No, <laughs> que no que siga este No, no, no, considere que no quiere que siga este el job, porque si tú tienes algún comentario que hacer sobre y busques la opinión oficial de Ayuntamiento de Sella o de es evidente que lo que eh, tendrías que eh, hacer es... eso se acabado tema. Yo y Sí, sí, pues. Y de Mautius, de Mautius. No, no, no. del tema de lo que yo no, Yo pensé, un comentario de Facebook, para mí totalmente desafortunado. Y ya. Volvemos a ver la Sí, no, no, no están mal, mucho menos. Yo lo que pienso es que no es de, de pleno, pero... ¿Alguna pregunta? No sé. ¿Vosotros? Sí, no, sobre comentar. Yo, yo Es que, espera un momento, un momento. Antes de salga la sesión. Ah, pues están de pleno, no me la No vemos